šodien. Un viņi teica, un viņiem bija mācīts tajā laikā, ka, uh, tagad varbūt tā nav, bet tajā laikā viņiem mācīja, kad uh, eh, brīnum laika ir beigušies, un uh, ka tikai apustuļu laikos notikās brīnum. Un es atceros, manai māsai saslim bērniņš, viņa, tam bērniņam bija toreiz laikam gadiņš tikai kaut kur, un uh, bija augsts temperatūras, 28, 8 laikam. Un viņa teica, tūliņās iešu paņemšu, nu tās tabletes kādas, tās tabletes lietošanas, tā temperatūras. Pirms tu ņem tabletes, saku, mēs palūksim par viņu. Viņš saka, nu labi, un viņa tā. Hmm. Apmēram, nu, nu paskatīsimies, paskatīsimies. Mm, mm, palūdz, palūdz, palūdz, palūdz, jā, es jau zinu. Nu, un tā. Un es tad palūdzu par viņas e, to meitiņu, nu, būtiski pusminūtu laikam. Un, un es viņai teicu, un tagad tu viņai nedod zāles, bet vispirmām kārtām ņem termometru. Un, kad tu paņemsi termometru un tu izmērīsi viņa temperatūru, tad viņas temperatūra būs 36, 6. Viņa vēl ar vienu to pašu skatienu. Mm -hmm. Paņem to termometru, ielika nu, bērnu to izmērīt to te temperatūru. Un, ko tu neteiksi? Termometrs rādīja 36, 6. Nu, nezinu, var jau būt, ka sagadīšanās. Es tam to vairs neskatās sagadīšanās. No tās dienas arī mana māsa vairs nediskutē par jautājumu vai Dievs dziedina. Hallelujah! Jēzus ir dzīvs, vai ne? Viņš dara brīnums mūsu dienās. Un tas bija sākums, un uh, es atceros tajā laikā jau kaut kā bija, mēs bijām tādā mazā grupiņā, turpat tās Marlēnā, tādā mazā necilā vietiņā, kā sacīts. Un, uh, un es atceros, Dievs man uh, vienkārši teica, ka es, ka es braukšu, sludināšu evaģēliju pa visu pasauli. Un es atceros, es kaut kā Eh, tajā grupā mēs tā kaut kā bijām, un es teicu viņam, un nu, es, un es, tu jūs redzēsiet, nepaies ne pieci gadi, un es vairs nebūšu Latvijā. Bet tā laikā, nu, un tad visu domāju, Unknaram šī beks ir aizgājis pilnībā, cauri, tas ir hejā aizgāja. Bet nepagāja divi gadi, un es jau biju ārā no Latvijas, Un tad es esmu bijis arī atpakaļ, un uh, ir kaut kādos posmos mēs uh, uh, bija arī Kristīgā rādījā kopā ar uh, Māja Rošmiec, mums bija tās programmas par dziedināšanu, tālāk tas jau gan laikam diezgan sen atpakaļ jau. Varbūt, ka neviens vairs neatcerās tās lietas, bet Dievs darīja brīnumus. Parādījām, slaudījām. Viņš ir varens Dievs. Mēs tādam Dievam arī ticam. Vai ne? Jā. Cik tas uzspēlēs vienu dziesmu? Tā bija. <clears throat> sanāks ļoti labs citārs, bet vismaz uzplinkšķinātas mākas. Jēzus ir patiesība, kas ir dzīvība. Es atceros, mēs bijām tajā laikā tieši Indijā, kaut kāds 12 gadus atpakaļ laikam, un mēs tur sēdējām vienā, tas nebija pat nevarēja tur nosaukt par hotelu, mēs tur vienkārši īrējām kaut kādu telpu, kur mēs dzīvojām, un pēkšņi vienkārši Dievs deva tāds vārds. Ja es ir patiesība, tas ir dzīvība, tur bija daudz musulmaņu tieši tur tajās telpās, un tāds Tā bija tāda tā kā spēcīga atklāsme priekš maniem arī. Un, kad mēs atdodam savu sirdi, visu savu dzīvi viņam, tad viss kļūst iespējams. Jo viss ir iespējams Dievam un viss ir iespējams ticīgajam. Amen. Amen. Vai ne? Amen. Halleluja. Amen. Es nevaru nekādi, es, jūs atvainojiet, man liekas, es tā, var cikot, es var cikot, nevaru tā ļoti tā kultūrāli uzvesties, var gadīties, ka es drusku tā atrikot savādāk uzvedos, kā varbūt kādam pierast, bet es vienkārši citādāk nemāku. Tāpēc Kievs ir izmainījis manu dzīvi. Un to, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē, un to, ko es esmu redzējis, ko viņš ir darījis citu cilvēku dzīvē, tā, tas man neļauj vienkārši tā vienkārši uh, būt mierīgam un nosvētam. Es nevaru būt nosvēts, tad, kad es redzu Dieva darbus. Nav iespējams. Halleluja! Halleluja! Jēzus ir dzīves! Nav nekā neiespējama priekš Jēzus. Halleluja! Gribētu izlasīt vienu bībeles vietu. Cik vispār mums laiks ir? Nesaprīts no jums. Nekad nevar, nekad nevar skaidri zināt. Atliek vienīgi minēt. Ah, kā, kā, kur mēs bijām? Ceturtā nodaļa Mateja evaģēlis. Eh, gribētos tā divdaļīgi it kā. Un Jēzus 23. pāns. Tā. 4. nodaļa 23. pāns. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju un pie viņa atnesa visus neveselos dažādas sērgu un sāpju pārņemts, vēl apsēstas mēnesveidības trieks ķerts un viņš tos dziedināja. Jā, un citās vietās ir arī rakstīts citās, citos lūkumos, un viņš tos visus dziedināja. Un ļoti daudz pēdējā laikā es domāju tieši par to, ka Jēzus dziedināja visus. Viņš nedziedināja tikai dažus izredzētos kaut kādus, tos, kas gāja uz jauno pauzi, vai teiksim, tos, kas gāja uz priekavēstījā. <laughs> Jēzus dziedināja visus. Viņš dziedināja luterāņus, viņš dziedināja baptistus, viņš dziedināja vasarasvētku draugus un visu visādus, un maranatas un visu šitos viņš dziedināja. Viņam nebija īpaši izredzēto bērnu. Viņam bija visi izredzētie Dieva bērni. Visi bija izredzēti. Un viņš, ko viņš darīja? Viņš, viņš gāja. Viņš gāja no pilsētas uz pilsētu, no ciem uz ciem, un viņš sludināja evaņģēliju. Viņš gāja uz sinagogām, viņš runāja ar ticīgajiem, viņš e, mācīja viņiem Dievu vārdu, viņš sludināja labo vēstu uz ielām, un, e, un kad viņš to bija darījis, viņš dziedināja katru slimību, te rakstīts katru slimību. Tā ir latviešu arī, jā? Uh, died, jā, te ir rakstīts visas slimības. Visas slimības. Un sērgas tautā. Un uh, jaunumi par viņu izpaudās pa visu Sīriju. Un, teiksim, tagad varētu padomāt, vai ne, teiksim, tagad, ja, teiksim, kāda firma grib savu produktu pārdot, tad Eh, notiekās mārketings, tur eh, reklāma vai ne, tur eh, visu prezentācijas, viss kaut kas notiekās. Bet tajā laikā nebija interneta, nebija avīzes, jā, nebija nekā no tā, kas mums šodien ir. Bet Jēzus slava izpaudās pa visu tā laika pasauli. Kā viņš bija iespējas? Vai tas bija tāpēc tikai, ka viņš tikai gudri kaut ko mācīja? Es domāju, ka tas bija tāpēc, ka Dieva spēks parādījās visur, kur vien viņš gāja, ka viņš sludināja, bet viņš ne tikai sludināja, viņa sludināšana tika pavadīta ar zīmēm un brīnumiem. Un viņš iedzināja katru slimību. Un eh, tāpēc arī šī vēsts gāja pa visu pasauli, jo tur bija reāls Dieva spēks. Un eh, ļoti bieži mēs sastopamies ar to, ja, ka mēs dzirdam daudz sludināšanas, mēs dzirdam, mēs ejam uz baznīcu, vai ne, tur ir eh, pantiņš, āmen, vai ne, un viss tas te ir, ja, bet kur ir Dieva spēks? Kur viņš ir? Kur ir Dieva spēks? Ne, mums jau rodās jautājums, labi, Jēzus, ticu tev, jā, es tevi mīlu, e, viss ir labi, jā, Dievs, nu, nu pat ja tu mani neziedinās, nu, tāpat ja es tev sekošu, es tev uzticīgs un mīlēšu tev un tā tālāk. Bet tā pašā laikā dziļi iekšā ir jautājums, kur ir šis Dieva spēks, par kuru nu, runā Bībele? Kur viņš ir? Viņš taču ir priekš mums. Ja Dieva vārds saka, ka viņa vārdā ir spēks, ne? tad kur tad viņš ir? Labs jautājums, vai ne? Es domāju, ļoti daudz slēpjas tajā, vai mēs tik tiešām ticam tam Dieva vārdam, ko mēs lasām, vai ne, ko mēs sludinām. Jo arī tad, kad Jēzus viņš paņēma to rakstu, rakstus, eh, eh, pirmo reizi viņš sludināja sinagogā, viņš teica, tā kunga gars ir pār mani un es esmu, svai, un Dievs svaidīs mani sludināt priekvēst nākamajam un tā tālāk, ja. Un tad, kad viņš to teica, visi apzinājās, ka viņš vienkārši ne, ne tikai teica kaut ko, bet tur bija pār to, ko viņš teica, bija Dieva autoritāte, tur bija Dieva svaidījums un spēks, kas nonāca. Viņi domā, wow, viņš gan kaut kā, it kā tie paši vārdi, bet tajā pašā laikā kaut kas notiek mūsu sirdīs. Kaut kāda aura, varētu gandrīz teikt, nāk tad, kad viņš runāja. Un uh, tas bija tāpēc, ka Jēzus zināja ļoti konkrēti, ko un par ko viņš runā. Viņš pazina savu tēvu debesīs, un viņš zināja, kas viņš bija, kādam uzdevumam viņš bija sūtīts. Viņš ļoti apzinā, labi apzinājās uh, to autoritāti, ko Dievs viņam bija devis. Un, uh, kad viņš gāja, viņš sludināja, viņš uh, mācīja, viņš lūdzu par slimajiem. Viņš izdzina ļaunus garus, tā bija viņa kalpošana. Bieži vien mēs sastopamies tikai ar sludināšanu, un uh, mēs neredzam pārdabisko dievu, dievu spēku, jo nav šīs kalpošanas, un nekā citur saka, ja, ka tie brīnumi bija toreiz, un tagad viņi nav, ja saka, šie brīnumi ir limitēti dažām dāvanām, dažiem cilvēkiem, tur īpaši slaidītajiem, tur kaut kādiem vai ne, tur. Bet gribētu tos teikt, mēs visi esam tā kungi slaidīti. Nav tur e, Bībelē nav rakstīts, ka tur būs tie apustuļi, tur būs tie mācītāji, tur būs tie pravieši un skolotāji, kuri, kuri darbosies svētā gara dāvanās. Kas ir rakstīts Bībelē? Izlasīsim. Jūs, protams, to ļoti labi ziniet, es tāpat esmu izlasīju. Mm. 16. nodaļā, Marka evaņģēlijā. Un mums eh, nu, šeit viņš saka, 15. pāntā, ja viņš tiem sacīja, Jēzus sacīja savam mācībām, ejiet pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un to kristīs, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļauns gars izdīs, jaunām mēlēm runās, tie rokā paslas jūskas un, kad tie dzers nāvīgs zāles, tās viņiem nekaitēs, neveselē viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli. Bieži vien mēs kaut kur apstājamies, kad domājam, oi, ja tas tur, tas foršais, tas sludinātājs vai tā sludinātāja, tur ar to īpašo tur dāvaru dziedināšanas, vai tas atbrīvotājs tur atbrauks, ja, tad, tad jau gan kaut kas notiksies, ja. Mēs kaut kur atdalām sevi nost no tās kalpošanas, bet reāli jau Jēzus ir teicis, ka kāds no mums, mēs visi ticīgie, liksim rokas uz slimajiem. Nekur nav teikt, ka tikai mācītājs liek rokas slimajam, ne, un viņi tiek dienā. Kurš no jums ir ticīgais? Es. Mēs tikai esam ticīgie. Ko tas nozīmē? Visi mēs varam likt rokas uz slimajam. Visi mēs varam iedīt ļaunos zāles. Un ir teikt, ka mēs uzliksim rokas neveselējiem, tad viņi taps dziedināti. Un pat nav jautājums, vai viņi taps, viņi taps dziedināti, ir teikt. Tas nozīmē, ir kaut kas, ko mēs vēl neesam aptvēruši līdz galam. Ja? Jo, ja mēs tik tiešām aptversim to, ko Dievs priekš mums ir izdarījis un kam viņš mūs ir radījis, tad mēs aiziesim kā torpēda. Mēs vairs nevarēsim tā mierīgi mājās nosēdēt. Mēs būsim kā torpēda. Uz priekšu. Ak, tu slims! Jēzus Kristus vārdā, es izviedināts. Tev problēmas ar demoniem? Jēzus Kristus vārdā, nāk ārā no viņa, atbrīvo viņu mēs, mums būs šī te attieksme. Un jā, es varētu piekrist, ka kādam tur, kaut, kāds varbūt tur kaut kāda lielākā līmenī, piemēram, tur, es nezinu, tur tādi lielie sludinātāji, kuri ir savās tos lielos stadionus, vai ne, un tur, un ka viņiem tur notiekās visu, vai ne, nu ko tad mēs, kas tad mēs, mēs jau te, mēs jau te no kuldīgs, es atkal, es no Maglienas, jā, varētu padomāt, jā, mēs jau neko nevaram, mēs neko nemākam, vai ne, nu, Nu, ja viņš tur palūks par mani, tad jau gan noteikti kaut kas notiks. O, ja? Bet brālis te padās blakām, ja palūks, nu, nezinu, nezinu, nezinu, nezinu, nezinu, vai tur kaut kas var notikties, vai tur brālis tur, nezinu, nezinu. Pārāk labi es viņu pazīstu, nezinu, vai tur kaut kas ar to brāli var notikties, ne? Ir citreiz tas domas gājiens tāds. Bet eh, es atceros, bija tas laiks, kad man ļoti gribējās redzēt, ka cilvēki dziedināmies Un es diezgan agri sāku to arī praktizēt, par cik es lasīju, ka tur tiek ticīgie uzliks rokas un slimie tad dziedināt. Un sākumā es neredzēju daudz brīnumu, bija diezgan maz, kas notikās, bet notikās. Un tas man bija kā uzmūdināts, aha, notiek, nu notiekās taču, nu jā, vajag turpināt. Un bieži atkal nenotikās, bet es neļauju tam visam sevi, e, tā sacīt, e, nomākt vai, teiksim, diktēt man no, e, diktēt man, man nāk, nākotnes uzvedības. Vienkārši turpināju meklēt rakstos, meklēt kā Jēzus lūdz par slimiem, kur, kādā veidā, ko viņš darīja, ja, lai, lai, un prasīja pašai Dievs, ko darīt, kā darīt, lai varētu vairāk ieraudzīt to brīnumu, ja, var teikt, Dievs, es neatkāpjos, es neatstājos, tās vārds ir teicis, ka mēs liksim rokas uz slimajiem, viņi taps dziedināti, ja, un, un gadi gāja, un jo vairāk, jo, jo vairāk ar Dievu, jo vairāk redzēja dažādas brīnums, Un vēl ar vienu tas pats jautājums man ir, Dievs, kā labāk? Ko vajag darīt? Kāpēc vēl ar vienu visi nediedinās? Ja? Gribu redzēt visus diedināmies, ja? Un uh, uh, izklausīsies pēc lielīšanās, bet tik un tā pateikšu, tas tā ir pateicība. Uh, eh, pāris reizes mēs esam redzējuši arī, kad uh, dažās vietās, kur mēs esam bijuši, mēs esam redzējuši 100% cilvēku dziedinamies no tiem, par ko mēs lūdzam, 100% no viņiem dziedinājās. Tas ir uh, fantastiski un izklausās pārmērīgi labi. Bet tā tas bija, un jūs varat izvēlēties man ticēt vai neticēt. Tas ir uh, jūsu, jūsu ziņā. Es zinu, kas notika. Un, uh, un uh, mēs esam redzējuši tik daudz pēdējā laikā, un pēdējo pāris gadu laikā ir noticis, teiksim, tas tā kā lūzums ir noticis, un man liekas, ka tas ir uh, ne tikai priekš manis personīgi, bet es domāju, tas ir priekš visiem mums, kā kristi, kristiešiem un ticīgajiem, Dievs mūs grib ievest vairāk savu spēku apziņā un, un, un, un ka mēs ieraugam sevi kā viņa kanālu, viņa slavai, lai tā varētu izpausties caur mums. Jo pēdējos, pēdējos gados tik tiešām ir bijis tā kā gandrīz vai kā Dievs būtu iecēlis uz pavisam cita līmeņa. Teiksim, tā kā tu brauc ar, ar Zaporožets, ja, un pēkšņi nopirki Volvu, ja, apmēram tā, uzreiz, cits līmenis. Un, <laughs> Nu, jā, nu, tā nezinu, ko teikt, un es nereaģēju, un nesmēties, es domāju. Bet fakts kā tāds, vai ne, ka ir starpības starp Zaporožets un Volgu, pareizi? Apskriev, apskriev mašīnas. Ab, jā, bet, bet Volga ir Volga. Ar to priekšnieku kādreiz braukā. Ar Zaporožets strādāja vienkāršie cilvēki, kuriem nevarēja atļauties launu. Ne? Un, eh, un eh, tik tiešām es, un to, ko mēs darījām tajā laikā, eh, pēdējos gados mēs ļoti daudz esam praktizējuši, tur, kur mēs bijām Nepālā un Indijā, mēs redzējām, cik daudz tur cilvēki sagaida to, kad brauks viens tur tāds īpašais gudrinieks, palūks э, par viņiem, ja, un э, tad jau notiksies, ja, ja vai arī viņi gaida, ka mācītājs vai tur vēl kaut kāds tur vadītājs par viņiem palūks, tad jau tiešām, un nekas jau nebīblisks tur nav, vai ne, jo arī Bībeli mums to mācīja, ka aiziet pie vecākiem, viņi uzliks savas rokas, vai ne, izsūdziet savus grēks, un, un slimību jūs atstās, tas viss ir pareizi, bet ne tikai. Un mēs ļoti daudz eh, eh, praktizējām tieši, ka mēs ņēmām uh, tā kā mēs sludinājām, mēs sludinājām par dziedināšanu, un mēs teicām, Dievs grib lietot tevi. Un tad mēs vienkārši ņēmām no draugus, un lielākoties mēs ņēmām uh, sievietes, tāpēc, ka sievietes uh, Indijā un Nepālā, viņas ir tā kā otrā klasa uh, eh, cilvēki, jā, nu, it kā netik traki, bet tomēr otrā klasa. Un uh, nekad neņēmām sev palīgā lūk par slimajiem uh, tos, kuri bija kaut kādās līderu pozīcijās vai, teiksim, mācītāji un tā. Jo mēs gribējām, lai viņos veidojās tā apziņa, ka katrs to var darīt. Un vairākos dievkalpojumos mēs izlēmām vispār paši pa slimani nelūgt, un mēs uh, uh, citreiz pasaucām vienkārši vienu māsu no draudzes, teica, tagad tu liec rokas uz to, to tur, uh, cilvēku, un viņš tiks dziedināts. Un ļoti bieži bija, ka cilvēki momentāli dziedinājās, un, un tie bija parasti draudz cilvēki, kas to darīja. Mēs vienkārši pasludinājām vēsti, un viņi to darīja. Tas bija forši tā to visu redzēt, tāpēc, ka uh, Tas ir tas, ko saka arī Bībele, ne, ka ticīgiem šīs zīmsies līdzi. Un eh, tā bija tā viena puse, ko es gribēju tā īsumā tikai padalīties, ja, jo tas kaut kā deg manā sirdī, jo es atceros, tad, kad es sāku uh, lūgt par slimajiem, ja neviens jau neteica, ka tev Dievs ir devis dāvanu, tur sludināt un, un uh, likt rokas slimajam un dziedināt, neviens jau to neteica, vai ne? Uh, Es pats vienkārši savā sirdī jūtu vēlēšanos darīt to, kas ir rakstīts Bībelē. Ja? Un, un es visu laiku tikai meklēju un attīstījos tajā, un meklēju Dievu un gribēju vairāk pieredzēt viņa slavas. Un, un te pašā laikā nebija jau tā, ka kāds man būtu tur īpaši uzmodrinājis tajās lietās. Visu it kā vajadzēja it kā gandrīz vai to riteni izgudrot pašam, izmēģināt un izmēģināt Un, protams, bija jau labi, ka bija iespēja paskatīties tur kaut kādus tur tos sludinātājus, kas tur, tur, tur Benny Hinn, tur, vai, nu, tur, tur viss tur krīt un viedinās, vai ne, nu, protams, to visu no tā var mācīties, bet ļoti man pietrūka tieši, teiksim, tas, ka e, e, tāds, es būtu bijis pateicīgs, ja man būtu bijis blakām kāds, kas man būtu pateicis, dari šitā, dari šitā, un tā tālāk būtu palīdzējis tajā visā. Un uh, mūsu sirdī es ar savu draugu, viņš no Anglijas, mēs parasti braukājam un mūsu sirdī ir, eh, teiksim, cilvēkiem palīdzēt un, teiksim, ka Dievs mūs varētu lietot tā kā tādu katalizātoru, ka Dievs cilvēkos celtu to ticību un viņi paši sāktu šīs lietas darīt aktīvi. Ne tikai gaidīt no, no kāda, kas, eh, kas varētu par viņu palūkt, bet viņi paši sāktu tajā, tajā darboties. Un, jo es atceros, bija tas, tas laiks, un es domāju, o, Dievs, Es tik maz ko vēl redzu, tik maz, kas notiekās, un patiesi tur tie, tie visi tie lielie sludinātāji, viņi savās tur stadionus tur. Un tur viss notiek, es dievs domāju, dievs, kamēr es uz to līmeni nonākšu, taču viss pasauli jau būs izglābta jau, un visi jau būs dziedināti, un nav nemaz vērts vispār sākt ar to nodarboties, nav jēgas tā visā. Un tad es atceros, pagaid, tā doma ienāk pēkšņi. Pagaid, Benijs Hins, kas ar to dziedināšanu nodarbojas, viņš taču ir Amerikā lielākoties. Tad viņiem tur vairāk ir diev, tāda liela dievkalpojuma eh, gadā, vai ne, kur, kur viņas tur savās tur tās masas, ja. Bet Benijs Hils ir tur Amerikā. Un nu, Reinhards Boki, kas tur savās tur miljonu afrikāņu, viņš ir Āfrikā. A kas Latvijā? A kas Latvijā tu nodarbosies? Kurš to darīs, vai ne? Un Reinhards Boki Āfrikā, tur uz miljoniem caur eh, mikrofonu runā, ja? A kas kūlīgā to darīs? Gaidīsim visi, kamēr nomirsim, kamēr kāds atnāks un par, eh, atbrauks vai ne, un, un tad notiksies brīnums? Nē, mēs to darīsim. Kāds no mums? Sagaidīt to, ka Dievs grib darīt brīnums caur mums, katru no mums. Viņš grib izmantot saviem brīnum darbiem. Tur, kur es esmu, tur neesi tu. Un tur, kur tu esi, tur neesmu es. Halleluja! Mēs esam Dieva draugs. Mēs esam viņa kanāls Dieva slavai lai viņa nāks par cilvēku dzīvēm, lai viņi varētu ciedināties, lai viņi būtu atbrīvot, lai viņi piedzīvotu viņa, viņa spēku. Mēs vienīgie esam tie, mēs vienīgi esam tie izredzētie trauki, katrs no mums, katrs savā situācijā, kur vien mēs esam, mēs esam tie, kas ir Dievu izredzēti, lai darītu šos darbus, ko Jēzus darīja. Jēzus teica, jūs darīsiet lielākus darbus nekā es darītu. Tas nozīmē, tu darīsi lielākus darbus nekā es darītu. Un notic vienkārši tam. Tu darīsi lielākus darbus. Es darīšu lielākus darbus. Ne tāpēc, ka mēs tādi vareni vai ne un pārmērīgi svēti vai vēl kaut kas. Caur ticību mēs kļūstam par Dievu slavas kanālu. Es ļoti daudz ko nepareizi vēl ar vienu daru. Es neesmu vēl tik svēts, kā es varētu būt, kā Dievs varētu varbūt vēlēties, ja? bet es cenšos, es eju to ceļu. Un uh, ir arī zināms, ja, ka, jo, uh, ka mēs dzīvojam šo un mēģinam dzīvot svētu dzīvi Dievu priekšā, protams, ka Dievu Dievu godību vairāk sāk parādīties mūsu dzīvē. Bet tas nav galvenais, tas nav, tas nav pirmais, kas ir vainīgs. Dievs atbild uz ticību. Ticība ir tā, kas atbrīvo Dievu spēku. Tu tici un tu saņem. Tu tici un tu rīkojies. Tu nekad nerīkojies saskaņā ar to, kam tu netici. Bet tu tici, ka veikalā ir tagad atvests svaigs piens, un tu ej un nopērci viņu. Ja tu domā, ka tur ir vecs piens, tu neies turiet, tu aizies citurien, pareizi? Tik elementāri tas ir. Un nu, tas ir tā. Un ne? Tik vienkārši tas ir. Tieši tāpēc, ja tu tici, ka Dievs ir dziedinātājs, tu lūdz viņam. Ja tev ir pietiekoši ticības, lai lūgtu viņam dziedināšanu, e, e, ja, tad tas jau ir jau, e, tas nozīmē jau, ka tu tici, ja? Tu domā, nu jā, es tev nezinu, vai man pietiek tās ticības vai nē, un, un tā, nu es tur it kā lūdzu, ja, bet nu es nezinu, ja. Bet, ja es jau teicu, tev vajag tik daudz, tās ticības kā sinēpa graudiņa, un ne vairāk. Tev nevajag tik daudz pilnu maisu ar ticību, tev vajag šī tik te daudz, ka tu pietiekoši jau esi, tu esi spējīgs savu mutu pavērt, teikt, Dievs, es ticu, tu, tu esi dziedinātājs, ja? Un Dievs jau sāk darboties mūsu dzīvē. Es nekad nespēru soli, e, piemēram, ja es neticētu, ka Dievs var atvērt durvis man, teiksim, un sludināt kaut kur Indijā, vēl kaut kur, es nespētu šo soli, bet es ticu, es atļaujos būt tā sacīt, tāds muļķis, lai noticētu, ka viņš mani no Madlēnas bijušo alkoholiķu varētu, teiksim, vest uz Indiju sludināt evaņģēliju, ja? Un es vienkārši esmu tik dumšs, lai tam noticētu. Un pēkšņi izrādās, ka tik tiešām viņš to dara, viņš iedod naudu, kuras man nekad nav, un viņš nodrošina visu, kas mums vajag. Man nekad nav bijis naudas, lai aizbraukt uz Indiju pasludināt evaņģēliju, nekad nav bijis. Man nekad nav bijis naudas, lai varētu, eh, teiksim, tur eh, noorganizēt visu un eh, samaksāt par tām aparatūrām, visu kaut ko. Man nekad viņas nav bijis. Kaut gan man it kā es eh, Norvēģijā dzīvoju un strādāju, un, un it kā man ir savu firmi, bet tad, kad man to naudu vajag priekš šiem braucam, man viņas nekad nav. Viņas nav. Es vienkārši pieņemu lēmu braukt. Es pat cilvēkiem neprasu, es draudzē nevienam nesaku, ka man vajag naudu. Dievs nokārto, Dievs zina. Un to, ko viņš kārto, viņš skatās uz mūsu ticību, un, kā teikt, tu klusībā savā kambarītī noslēpies un gūzi, un viņš tev atklāti ir atbildi. Ja? Tā kā viens no pēdējiem braucieniem, pēdējais brauciens jau, nu, tas jau bija jau svētība pat pa sevi, draudzē iedeva mums naudu, mums vispār nebija problēmas. Bet es atceros iepriekšējais, vēl pēd, pirmspēdējais brauciens, tā draudzē, kur mēs esam, tur mums mācītājs viņš saka, nu jā, nu ēnu sakal brauc uz turien, es nezinu, kā viņš to dabūja gatavu kur viņš to naudu ņem, bet viņš brauc. Un, kad viņš to teica, es, es tā laikā, nu, nu es tur arī slavēšu un tā, un es tur tā stāvēju, es jau blakām stāvam, mēs sākām smieties, un eh, domāju, nu jā, viņš nu, slava Dievam, bet īstenībā jau mums nebija nekāpēc, te, ka viņš to teica, vēl tam braucienam. Mēs vienkārši teicām, ka viņš brauc. Un, eh, un tad sanāca tā, ka, uh, Jā, vēl, vēl, vēl, vēl turpat tās dievkalpojums vēl beidzies jau, un mums vēl ar vienu nebija tas nāks, un nākamajā rītā jau es braucu projām. Un eh, tad jau dažādiem cilvēkiem vienkārši Dievs viņus uz, uzrunāja, un, eh, un mums tie, atnāca tieši tā nauda, kas mums bija vajadzīga, un vienmēr pietika. Un eh, tajā reizē mums bija paredzēta programma, kurai bija jāmaksā trīs reizes vairāk. Es piezvanīju uz Iliju, domāju, nu, es nemēģināšu staigāt Manā vienīgā ticībā domāja atstāt, kur ir viņa ticības. Viņa saka, tā, mēs esam saplānojuši tādu programmu, jūs gribat to un to un to, bet man jums godīgi jāatzīstās, man ir tik un tik naudas dotajā momentā. Es domāju, nu skatīsimies, es tā domāju, es savu ticību it kā tā. Pie malas domāju, tagad paskatīsimies, ko viņš saka tajā galā. Viņš saka, darīsim visu, kas ir, mums jātaisa tie trīs lielie tie pasi, mums, mums viņi ir jātaisa obligāti. Domāju, aleluja, Господь. Tēvs, tu dzirdēji, ko viņš teica. Man naudas nav, bet ja tu tā esi lēms, tad jau gan jau nokāpēs. Mēs aizbraucām, mums nebija, mums bija trešā daļa tikai no tā, kas mums bija vajadzīgs. Nu, un, eh, bet beigās sanāca tā, ka visi, Dievs visu tā sakārtoja, ka mums ar to trešo daļu pietika, lai mēs varētu izdarīt to, ko, kam vajadzēja kā trīsreiz vairāk tas naudas. Dievs ir labs, viņš zina, kā to visu vajag nokārtot. Bet ko viņš grib redzēt mūsos? Viņš grib redzēt mūsos dzīvu ticību, aktīvu ticību. Un Dievs priecājās, ka mēs aktīvi viņam ticam. Viņš, eh, viņš vienkārši nevar sagaidīt to mirkli, kad mēs spērsim to soli ticībā, kā Pēters, vai ne? Glubs būdams pietiekoši jāatritē ūdenī hops, spēra soli un ieraudzīja, ka viņa ticība darbojās, jā? Ja? Tieši tāpat ar mums katru. Jebkurā mūsu dzīves situācijā, jā? Ja? Mums vajag spērt to mazo soli ticībā un ieraudzīt un būt gandarītiem ar to, ko mēs redzam pēc tam, kad Dievs sāk darīt savus brīnums. Ne? Everybody said amen. Hallelujah. Man ir jautājums. Jā. Jūs teicat, ka jūs bijat, kurā, kādā draudzē jūs tagad esat un kādā veidā jūs esat sākat braukt uz ārzemēm, tad bija, to es sapratu, jā, kad nu, Dievs jūs sūtīja, bet kur jū, ar ko jūs kopā tagad darbojaties? Es esmu kop, braucis parasti kopā ar savu draugu, bet īstenībā tagad beidzot mums ir arī draugi, kas mums palīdz. Kādā draudzē jūs esat? Tā ir uh, Norvēģijā draudzē. Norvēģijā. Jā. Un kur jūs tagad dzīvojat? Norvēģijā vai Norvēģijā? Norvēģijā. Es varbūt nebiju pietiekoši skaidrs par šo tēmu, jā, bet es nedzīvoju vairs Latvijā jau daudzus gadus, pēdējos desmit gadus es dzīvoju Norvēģijā. Mm. Bet fakts ir tas, ka arī Norvēģijā e, pietiek savu izaicinājumu, kā es saprotu, es dzīvošu pēdējos gadus e, Norvēģijā, bet tas nenozīmē, ka man bija naudas tam, ko es ticēju, ka Dievs grib, lai es daru. Bet Dievs ir tas pats Dievs Latvijā, tas pats Dievs Norvēģijā. Nevajag aizbraukt uz Norvēģiju, lai ieraudzītu Dievu brīnumu. Un cik es saprotu, ka jūs sievi arī ticīgi? Jā, viņi ir ticīgi. Viņa bija no sākuma, viņa tikai tad, kad jūs, jūs sagājāt. Nē, viņa bija jau tik ticīga. <laughs> Es nebūtu aprecējies ar cilvēku, kas nebūtu ticīgs. Tas vienkārši ir. Tāpēc, ka Bībelē ir teikts, ka man nebūs, kad es jau esmu kristietis, ka man nebūs jāmeklē neticīgas sievas. Tāds fakti, tas tikai uz problēmām uzprasīties. Es uz viņām neuzprasījos. Es darīju tā, kā bija rakstos, un slavā Dievu mums ir trīs bērni. Lauriem, bet tā bija atkāpe no tēmas. Jā, jā. bērni ir svētība no Dieva, vai ne? Pareizi. Un arī teiks, ka eh, ko Dievs grib svētīt, tad dod viņa, eh, tam Dievs dod labu sievu. Man Dievs deva ļoti labu sievu mūsdienās tādu sievu jau Norvēģijā vairs nevar dabūt, kura šūju nada un e, taisa ēst un visu kaut ko viņa dara. Tas vienkārši brīnums no debesīm klausies. Man tā ir, man tā ir paveicies. Jā, un Jēzus gāja pa visu Galileju, mācīdams sinagogās, sludinājums, sludinādams labo vēsti un dziedinādams katru slimību un katru kaitu. Vai ne? To viņš darīja, un to viņš dara arī šodien. Amen. Un to viņš dara šeit. Un to viņš darīja šodien šeit. Šodien. Halleluja. Jo viņš nav mainījies. Viņa vārds ir tas pats, kāds viņš bija toreiz, tā viņa vārds ir tagad. Kāds viņa gars ir tur, Indijā, tās viņš ir arī šeit. Es atceros, ka e, eh, mēs sākām braukāt uz Indiju, un, un eh, cilvēki teica, ka Nu jā, tur jau viss tik vienkārši, tur aizbrauc, tur notiekās, atbrauc šeit un nekas nenotiekās. Un tā mēs sākām tagad pēdējās, pēdējo pusotru gadu mēs esam vienā um, draudzē Norvēģijā, nu, un tā ir vasaras vēsmu draudz. Un uh, tur pēdējā laikā parādījās arī iespējas tur uh, ehm, lūku slimajiem. Un uh, es atceros, bija, bija viens uh, bija viena sieviete, kurai bija vēzis, viņai bija vēzis šeit uh, uz kājas, un tas vēzis bija tāds liels, tāds, tāds, nu, tāds laukums, jau, un viņš tāds ātrs, ātrs tāds ļaunas iedarbības vēzis bija, un, un um, es atceros to dievkalpojumu, uh, mēs tur bijām, es tur piedalījos tur slavēšanā, un skatos, ka tā viena sieviete ienāk, tur tā pārāk sāpes viņa tur, un tad bija tāds žēlsirdība jūt, un um, beidzās dievkalpojums, un pie viņas piegāja cilvēkiem izklīdījā, un vienkārši uzlika viņai roku, un uh, viņa runāja franciski, es nevarēju viņu sazināties, bet tad pēkšņi atnāca maziņš pusīs, un tad viņš tad viņai tulkoja to lūkšanu, un viņa teica, tad, kad uzlika roku, viņa pēkšņi šeit tā kā uguns izgāja caur viņas ķermeni un caur to kāju, un uh, trīs nedēļas vēlāk es savu tulku uh, ar to eh, sievieti izdevās beidzot parunāties, un, jo viņa, viņas visu laiku domā, kaut kas ar viņu ir noticis, jo viņa visu laiku baigi priecīgā skraida apkārt un izskatās, ka ir vesela. Un tā viņa pastāstīja, ka viņai bija vēsts, mēs nezinājām, ka tas bija viņai, tas, tas bija tik nopietni, un pārsts viņai bija pateicis, ka e, viņa bija bijusi pie ārsta pāris dienas pirms tam, un ārsts viņai bija pateicis, ka viņiem jāgriež kāja nost, tāpēc, ka svēsti tik ātri izplatās, ka viņiem, viņiem bija bailes, ka viņš aiziet to izķermeni. Un ar tādu vēsti viņa svētdienas rītā bija piecēlusies šausmīgās sāpēs un knap aizgāja un bija domājis neiešu šodien uz, uz, uz draudzi, tāpēc, ka šausmīgi sāp. Un tā bija tā diena, kad Dievs viņai pieskārās un viņa tika dziedināta. Viņa aizgāja pēc pāris dienām, viņa aizgāja pie ārsta. Viņa jau gatavojas jau izlūkus lielos nažus jau ārā jau jau šitā te jau stāv jau, ja? Tu viņš ir vienkārši gaidīja, ja? Un viņš pastāsta tos kā viņš, es neko, es nesaprotu, pagaidu, kas noticis? Un viņai tur tikai tāds te mazs, mazs tāds, tāds eh, zilgans, tāds planku, viņš palic pāri, viņš saka, laikam jau Dievs to atstājis, lai man kā atmiņa vienkārši, ko viņš ir izdarījis priekš maniem. Tas bija tāds uh, brīnišķīgs tāds, tāda liecība, un uh, kādu nedēļu vai divas, divas vēlāk eh, viena norvēģieta sieviete, norvēģieta. Norvēģija taču ļoti maz brīnumu it kā notiekās. Un uh, viņa arī iznāca priekšā, viņa gribēja, lai pa viņu lūdzu. Un, un uh, tur bija vairāk, kas sāka pa viņu lūgt jau, un tad viņa pasauca arī mani. Un, un es jūtu, ka tas nebija vienkārši, ka tā nebija vienkārši slimība. Viņa bija vēzis, arī viņa bija kaut kādi 5-6 vēzi ķermenī dažādos orgānos. Un, uh, Es jūtu, ka tā nebija vienkārši slimība, ka tas bija ļauns gars. Un mēs pavēlējām tam ļaunam garam iziet no viņas, un tad viņi tur sāka tur klepot un tā, un tad es, ka viņas sākumā jutās tā kā viņi kaut kas žņauc, un pēkšņi viņi bija tāda tā kā brīvības sajūta. Viņi aizgāja pie ārsta, un, eh, un eh, ārsta atkal izbrīnījās, nesaprata, kas noticis ar viņu, bet viņi bija dziedināti. Tas notika Norvēģijā, intelektuālā valstī, kur dievu noliedz vai ne un tā tālāk, kur, kur it kā brīnumi nenotiek. Bet tas notiek Norvēģijā un tas notiek tagad, tas notika šogad. Halleluja! Jēzus dara brīnums arī Norvēģijā. Ja viņš dara brīnums Norvēģijā, tad viņš dara brīnums arī Latvijā. Pareizi? Amen. Amen. Tas pats Dievs. Halleluja! Bija vienam ongulim šausmīgs, ilgadīgs muguru sāps. Atceros, tur arī bija viens Un eh, tad viņš tad iznāca priekšā, un, viņš, eh, un viņa, eh, par viņu tur lūdza arī, un es kaut kā savā sirdī sajūtu, ka vajadzīgs tā kā, es nesaku, ka tā ir tā sistēma, ka tā jādara, bet vienkārši tajā dienā man tā likās. Es tā domāju, tā vienkārši gribēs piet pie viņa muguras un tā riktīgi tā, Jēzus vārā. Es tā piegāju viņam no aizmugurstā. Jēzus vārā! Viņš tā nu, pilnīgi salakās, jo viņš nebija gaidījis, ka pēkšņi kāds no aizmugures pienāk un tā iebļājās viņu no aizmugures. Tad jau tas, viss kārtībā, viss kārtībā, es vienkārši drusku citādāk lūdzu. <laughs> viņš tā, ā, labi, labi. Bet tā, kad, bet tā, kad es tā palūdzu, tad viņš pēkšņi, viņš, viņš sagrāba to man roku, turi, turi viņu, tur kaut kas notiek, kaut kas notiek. Un viņš bija tāds ļoti tāds rezervēts un tāds mierīgs, tāds, tas onkuls tāds, tāds ļoti tāds noslēgts. Bet jums vajadzēja viņu redzēt pēc tam, ka viņš būtiski pāris sekundes laikā viņš bija dziedināts, un uh, man ar tāds prieks sadās, es tā baigi, halleluja! Un viņš arī uzzina, halleluja! Halleluja! <laughs> tā kā, un tas man lielākā vēlēšanās ir, vai neteiksim, ne tikai dzirdēt par to, ka Dievs dara brīnums kaut kur, caur kaut ko, bet redzēt to Dievu darbojamies tagad, šeit, caur manu dzīvi, caur citu cilvēku dzīvi, kas man turpatās blakām ir. Jo, ja Dieva vārds ir patiesa, tad tas darbojas ne tikai Benim, Kīnam un tiem dažiem lielajiem varenajiem Dieva vīriem, bet tas darbojas priekš katra no mums. Mums ir jāuzdrīkstās izaicināt, gandrīz vai, ja tā drīkst izteikties, izaicināt Dievu, teikt, Dievs, tas ir tavs vārds. Es ticu tam vārdam, es paļaujos uz tam vārdam. Es ticu, ka tad, kad es lūkšu par slimiem, viņi taps dziedināt. Es ticu, ka tad, kad man ir vajadzīga palīdzība, es saņemu šo palīdzību. Un, uh, Pēc tiem, pēc tiem braucieniem uz, eh, uz Indiju mēs kaut kā bijām, laikam, gadu atpakaļ, jā, decembrī, jā, decembrī. Mēs bijām tepat ogrē ar savu draugu. Un es atceros, eh, it kā mēs bijām daudz ko pieredzējuši, un <laughs> tad mums bija sarunāts, ka mēs būsim trīs vakars, mēs ogrē lūksim pa slimajam, būs dievkalpojam, un eh, tas bija pirmo reizi, kad mēs it kā atbraucām kopā uz Latviju ar savu draugu, viņš no Anglijas. Un uh, es viņam zvanu pirms tās braukšanas, es viņam saku, klausies, kaut kas jūtīgs notika. Viņš saka, man ir tāds uzbrukums manā smadzenēs, es saku, par dziedināšanas tēmu. Es saku, visu laiku sākums melo. Tu, ko tu iedomājies? Lielais dziednieks. Ak, tu tāds un šitās. Tu domā, tu Latvijā kaut ko redzēsi. Vorķibē, vorķibē, vorķibē. Nekā tev nebūs. Viņš saka, iedomājies, viņš saka, man tieši tas pats notiekās, viņš saka. Viņam Anglijā, protams, to pašu tekstu viņam liek ausīs. Nu labi, bet mēs sapratām, ka laikam jau Dievs kaut ko ir pārdzējis. Un tad, eh, tad mēs ar mašīnu braucām no Zviedrijas, un tajā, kamēr mēs braucām, pēkšņi es tā saslimu. Un tad mēs param, ha, ha, ha, ha, dziednieks, brauc uz Latviju, dziednieks, jā, nu, nu, dziedini pats sevi tagad. Bet es tā ne, nepaļāvos, es tā vienkārši turpināju, es vienkārši ar Jēzus Kristu vārā, es esmu dienā sātana vārds, es, protams, tu esi mels, tas nepieder man. Un tad bija pirmais vakars, pirmais dievkalps, tad sākās slavēšana, un es atceros, man kā reiz bija pirmais dievkalpojums jāsludina, un es biju slims, un uh, uh, te pašā laikā nepieņemot redzamo kā faktu, ja? Un uh, tad, kad sākās slavēšana, domāju, tagad es slavēšu Dievu. Un uh, es sāku, ka traki slavēt Dievu, sāku lēkāt viņu darbšot un slavēt Dievu. Un tajā brīdī es kļūdu, tiku dziedināts, un tad es zināju, ka šodien kaut kas te notiksies. Un tajā dekopā mums laikam bija kaut kādi 20 cilvēki, par ko mēs lūdzām, un laikam pāris tikai, kas netika dziedināti. Tepat Latvijā. Un tur bija visdažādākie, tas bija lielākoties kronisks skaitlis, un cilvēkiem, kur jau bija kristieši gadiem ilgi, it kā, kuri pat ticē, cilvēki ticības draudzē vai nekurās kurās viņi visu labi zina, ka Jēzus dziedina, ka uzliksies rokas, un viņi to gadiem ir ilgi dzirdējuši to visu, vienkārši nav piedzīvojuši. Un uh, tur bija viens uh, jauns čalis, viņam bija laikam 24, 27 gadi, viņš bija nodarbojies ar karatē pirms tam, un uh, eh, 7 gadi no nu, atpakaļ bija viņam kaut kas bija iespējas pastas kaulu, un tad viņam no tā laika šausmīgs sāps tur bija. Un Dievs viņu dziedināja šitā te, vienā, vienā acu mirklī, un... Uh, Un tad bija viena māsa, kurai bija, jā, mans draugs no Anglijas, viņš pēkšņi saka, ja tev kaut kā trūkst, nāc šurp, Dievs to tev vienā, es domāju, ak, tu šaušu, kā tu uzdrošināji? Bet domāju, labi, ok, ja Dievs tev to teiks teikt, es nebremzēju tevi. Un iznāk viena māsa, un viņai es domāju, ceru, ceru, ceru, ka nekas briesmīgs tagad nenotiksies savā nodabā, zin kā, bet domāju, aloja Dievs, es cenšos, es, es pievienojos viņa ticībai, Dievs, es pievienojos. <laughs> un tad iznāca viena māsa, viņai nebija bungādiņas no dzimšanas. Mm. Un, uh, un mēs uh, par viņu palūdzām burtiski pāris sekundes, un es teicu, pārbaudi ausu. Viņa saka, es nezinu, kā pārbaudi, dod trokšņi tā un tā. Viņa teica, ah, tu viņu pārbaudi. Viņa teica, viņa paņēma mobilo, un viņa pielika pie vienas ausu un pie otras ausu. Un uh, viņi dzirdēja ar abām ausīm. It kā nebija bungādiņš viņa kreisajā ausī. Hmm. Bet pēkšņi viņi dzirdēja, un pēc tam Dievs viņu nolika uz grības, atpūsties un uh, slāva Dievam notikās interesants lietas. Un uh, bija viena sieviete, viņai bija 85, viņai tagad ir 85 gadi. Tas bija tagad, oktobrī laikam. Uh, viņa iznāca, viņai bija šlaka dzirde, knapi, ka viņi vairs praktiski vispār nedzirdēja, viņiem bija pakāpeniski pazudus visa dzirde, viņai acis bija jau pavisam tumšas palikušas jau, un viņai bija krustos sāpes, laikam, es nezinu, 15 gadus. Un tad viņi iznāca priekšā, par, viņi gribēja, lai pa viņu lūdz, un kad viņi iznāca, tā, tā nebija vienkārši viņa, tas bija gars, kas bija izraisījis to visu to, kas pavēlēja tam no slimības garam aiziet no viņas. Un tad viņa tur nokrita zemē, un tad viņa piecēlās, un tad viņa nesaprata, kas ar viņu notiekās, un vēl, vēlreiz pa viņu palūdzām, un pēkšņi viņa ausis atlet vaļā, a, viņa saka, es ar labāk redzu tagad, un man tas krusti vairs nesāp, un viņa kopā ar manī, tu sāks tur dejot, viņa 85 gadi. Es domāju, cilvēks, un, uh, Es domāju, un Dievs darīja tādu brīnumu viņai, un uh, tur bija tādi svētki, tur gāja, tur, uh, tur bija dejas un dziesmas, tur augstā toni. Es domāju, kad cilvēks pieskarās, vai ne, kad, eh, vai kad Dievs pieskarās cilvēkam, ja, tad uh, tā ir tāda svētība, un uh, vispār varētu runāt un runāt, un to, to, to piedzīvumu ir tik daudz un dažādi. Mēs bijām kaut kāds gads atpakaļ, mēs bijām arī Indijā, Un es atceros, bija tāda situācija, mēs bijām tur tajā musulmaņu tajā reģionā Kašmirā augšā pie Pakistānas robežas. Un mēs tur dzīvojām tādā, tādā hotelī, tādā, kur nu, viņš nebija tā, viņš bija skaidrs hotels, bet viņš uz, uz, uz, uz ezera viņiem tāds laivas kā hoteļi. Un mēs vienā tādā laivā tad tur bijām sarunājuši, mēs tur dzīvojām. Un tad tas īpašnieks bija musulmanis. Mēs viņiem sakām, nu, mums te viss patīk, es saku, cena apmierina mūs, es saku, mums tikai vēl viens jautājums. Es saku, nu, mums tā patīk tā, mēs tā ļoti skaļi uzvedamies, mēs saku, mums patīk tā skaļi uzdziedāt un ģitāru uzspēlēt un tā. Un tā, viņi saka, vai tas ir ok? Saku, Jā, mums patīk priecīgi cilvēki, mums nepatīk tie garlaicīgie tie eiropieši, tie turisti. Bet tā, ah, ļoti labi, ļoti labi. Un tā mēs viņam uz tās laivas, kur pastāvīgi taisījām slavēt, nu, mēs slavējām Dievu ģitāru un ar skaļu balsu. Un kaut kā vienu dienu kaut kā runā aizgāja, un viņš teica, oj, man, man eh, meitai tur viņa kurla un mēm, viņa nerunā un, un, eh, un nedzird. Un viņa, viņai meitai jau bija pār pa 20 gadu. Un kaut kā mēs tur nedēļu nodzīvojām, un tās nedēļas beigās pēkšņi, jā, mums jāpalūst taču par to viņu meitu, tā mēs solījām, tur lielajāmies, ka tur jēs, tur mēs tur visu, tur te baigi čom. Un, uh, pēkšņi zin, kā nemaz, nemaz neliekamies ne ziņas. Un tad e, mēs viņam tad sakam, nu, ved to savu meitu, e, mēs lūksim par viņu. Un tad pēkšņi viņš nāk, un viņš nāk ar divām meitām. Abām divām tā pat problēma. Izrādās no dzimšanas viņš ne, ne, ne, ne dzird, ne, ne runā. Un abas divas pretīgi gados, un tur jau vispār tā traģēdija, ka sievietē vai ne viņai, nu, uh, Un, viņa, eh, viņa nevar apmetēties, neviens viņu negrib ar tām problēmām un uh, traki. Un, un tad mēs sākām par vienu lūgt. Mēs sākam lūgt tur, oh, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai notiekās tagad. Un nekas vispār nenotiekās. Mēs tā, mm, kungs, dara brīnumu, tā vajag skatāmies, kā nekas nelīk. Mēs kā pusstums tā ņemamies, tur tā vajag, tur tā lūdzu. Nekas nenotiek. Zinām tā, mainam taktiku, ejam pie otras aizējām pie otras māsas. Sākam lūgt, tur pēkšņi pups viena auss sāk dzirdēt. O, jā, redz, Dievs taču dara brīnumu. Nu, redziet, redziet, viss taču dara. Mums, mums ar uzreiz ticība pacēlās tā. Attiecīgi, tad mēs aizgājām pie otras māsas. Tad pa viņa, tad viņai viena auss sākot vaļā. Ā, redz kā, apakaļ pie tās otras, tad tā ir tā otrā auss sākot vaļā. Un tad tā ir otrajā kalozā auss sākot vaļā. Kamēr pēc kaut kādas, laikam, pusotras stundas, laikam, viņas abas divas tika dziedināts un uh, Un tēvs bija uh, tā pieredze pie tā, ka viņām tā problēma bija bijusi, ka viņš pat nenoticēja, ka mēs teicām, ka viņas dziedinās, viņš tam pat nenoticēja. Viņš vienkārši, viņš tā gāja garām, es viņam saku, hei, tavs meitas dzied. Viņš ir, jā, jā, es zinu. Es zinu, kad, uh, jā, tā, jālas, kad gribu būs, tad kaut kad viņas dzirdēs, jā. Hei, viņas dzird tagad, ko? Ko? Ha? Ha? Un tā aizvērtās. Pilnīgā šokā. Viņš, viņš bija izvadājis viņus pie ārstiem, pie, uz operācijām, pie hinduistu šitiem te pārdabīgo spēku, šitiem te tiem priesteriem, un, un musulmaņi arī nodarbojās ar tādām lūkšanām, tā kā viņi bija, mūsu, mūsu valodotā varētu teikt, viņi bija izvadājuši savus, savus meitas pa visiem ekstrasensiem un visiem dziedniekiem, ko varēja atrast. Un neviens nebija viņiem palīdzējis. Un pēkšņi Jēzus musulmaņu tajā reģionā, ienāca un parādīja, kurš ir Dievs. Tas bija, oh, tas bija paši, tas bija brīnišķīgi. Un eh, kā gan, lai cilvēki zina, vai ne, ka Dievs ir reāls, vai ne? Tieši caur to, ka viņi pārdabiskā veidā parādās, vai ne? Jo man pieskārās Dievs pārdabiskā veidā, un es tiku glābts, ja? Un tāpatās citreiz, e, vai ne, Dieva brīnums ļoti bieži ir kā atslēga uz cilvēku sirdīm. Ja? Un, eh, teiksim, ka mēs te lasam to Bībeles vietu, kur Jēzus saka, ka, eh, nevis Jēzus saka, jā, bet ka Jēzus gāja, viņš sludināja, un viņš dziedināja slimos, un viņa slāva izpaudās. Neizpaudās jau tikai slāva, tikai tāpēc, ka viņš eh, skaisti runāja. Izpaudās slāva, tāpēc, ka notikās brīnam, vai ne? Cilvēki sāka nākt, vai ne? Un tieši tas pats ir Dievs grib arī šodien to visu darīt ar mums lai viņš Dieva slavu tiktu izplatīta caur mums, un cilvēki nāk pie, pat pie Dieva apziņas. Ļoti bieži mēs esam lūguši arī par neticīgiem cilvēkiem, un viņi pat pilnīgi atklāti arī pasaka, es neticu. Es saku, un es neticu, ka kaut kas vispār notiek. Bet es ticu. Nu, mēs tam lūguši par neticīgiem cilvēkiem, un viņi tikuši dziedināti, un pēc tam pieņemuši Jēzus Kristus, jo viņiem tas bija šoks, ne? Tas viss notiekās, mēs, mēs nelimitējam lūgšanu tikai priekš kristiešiem, jo mēs ticam, ka Jēzus, viņš, protams, viņš daudz vairāk ja var izdarīt pie ticīga cilvēka, ja, bet tā pašā laikā, kā Bībele saka, Dievs izlēja savu lietu ciņas gā pār tiem labajiem un pār tiem sliktajiem. Viņam žēlstības pietiek priekš visiem. Nu labi, es eh, varbūt tālāk nerunāšu. Tās ir to, ka es skatījos. Tas neko nenozīmē, es tāpat paskatījos. Man vienkārši gribējās druskuļi tā e, e, uzmundrināt mūs visus sevi pašu pirmām kārtām un arī jūs, ka Dievs ir dzīvs mūsu vidū. Viņš ir gatavs darīt brīnumus mūsos un caur mums. Un es esmu, kā sacīt, vienkārši viens tāds maziņš, maziņš piemēriņš, ka Dievs var Eh, katru no mums lietot, vai ne? Nav, nav viens labāks vai sliktāks. Tā, ja tā padomāt no manām dabīgajām tām, ja paskatītos uz manām dabīgajām tām spējām, ja? Nu, kas es biju? Es biju vienkārši alkoholiks, ja? Eh, cilvēki, cilvēki citreiz zvanīja manai mātei, teica, tavs dēls tur un tur guļ, ja? Aizēja viņu savāks, ja? Un eh, pēc manām pašu spējām es pilnīgi neesmu kvalificēts nekam. Tā kā pēdējā pēdējā braucienā, kad mēs bijām tagad Nepālā, pirms tā brauciena es kaut kā ienācu man tādu sirdī lūkšanu, Dievs dod mums iespēju lūgt par cilvēkiem augstās pozīcijās, lai, lai viņu vajadzība būtu kā durvis mums, teiksim, nu, nonāk, teiksim, tādās augstākās pozīcijās, tā sacīt, tur, nu, valdības līmeņā. Un mēs pēdējā braucienā tagad bijām, un um, pašā pēdējā dienā mums bija tāds dievkalpums vienā draudzē, un tur aizmugurē sēdēja viens sociāls čalis, Un viss izskatījās, ka viņš bija ļoti apmierināts, bet tas bija, tas dievkalpojums bija pilnīgākais haoss. Tas bija svētā gara absolūtais haoss, kas tur notikās. Tur bija eh, svētais gars nonāca pār cilvēkiem, un cilvēki eh, tika piepildīti un eh, sāk runāt mēlēs. Citi bija pilnīgi, viņi pazaudēja to laika un telpas apziņu. Viņi, tur bija kāds četri vai pieci, kas pēkšņi skaļā balsī sāk slavēt Dievu. Halleluja! Un tā riktīgi, nu tik skaļi tā riktīgi. Halleluja! Tā riktīgi tikai nu, pusstundu. Un viņi nevarēja, un viņš nevarēja apklusināt. Un nu, mēs tur šitā te turpinājām sludināt, vienkārši mēs kliedzām, lai varētu pārklēt to. Un uh, tur, tur pēkšņi viena meitene garā kaut ko ieraudzīja, viņa, viņa pielēca kājās un sāka tur tā, nu, tā seksīgi garāk cīnīties pret kaut ko. Un pēkšņi svētais gars vienkārši viņu tā paķērtā un viņa št, un aizripoja par to grīdu. Un mācītājs kļuva nervos, viņš, vai, viņš vairs neizturēja, jo situācija izgāja no, tā sacīt, no cilvēcīgās kontrols. Mēs, tam, bija, mēs pie tā bijām pieraduši, ja, bet viņš to nebija nekad redzējis. Viņš pēkšņi skrēja, lai to meiteni nomierinātu. Viņš domāja, ka nu jau viņa tur tā neriktīgi uzvedās, bet tas bija svētais gars, ka to dara. Un viņš to situāciju tikai padarīja vēl sliktāk, tur vēl lielāks haoss bija pēc tam. Un tad mēs beigās eh, vēl lūdzām par, par slimajiem un tie dziedinājās. Viss pēc kārtas un uh, Un tas čels tur aizmugurē sēž tur tās un izskatās ļoti apmierināts ar to, ko viņš redz. Ir kā mēs arī nepievērsām tam uzmanību, nu, sēž čels, nu, un tad mēs, mums vienalga, kas tu tāds esi, mums tas neinteresē, mēs darām to, ko mēs darām, viss. Un tad eh, mēs eh, gājām atpakaļ un pēkšņi mūs uzaicināja uz vienu māju. Un eh, mēs iegājām tajā mājā, nu, ka vajagos palūkt par, par tur slimajiem. Mēs iegājām un izrādījās, ka tā māja bija piederēja pēdējā, pēdējā Nepālas karaļa padomdevēja. Mēs bijām uzaicināti uz padomdevēja māju un lūdzām par viņas sievu, par viņa trim meitām. Viņām visām bija hronisks muguras un ceļ, ceļ, ceļ, ceļu vainas, un uh, viņš pats arī bija slims. Viņi gribēja, lai mēs par viņiem palūdzam. Un man pat pilnībā bija izkritis no galvas, kas bija lūdzu Dievam tādu lūkšanu pirms tā brauciena. Un tā māte un tās meitiņas turpat uz vietas tika dziedināts. Un tad viņš mums ieved savā istabā, un tur viņam tur fotogrāfijas ar visiem tiem dažādu valstu vadības līderiem, kur viņš tur fotografējies kopā. Es domāju, wow, es, bijušais aukašs. Un tagad es esmu pie Nepālas bijušā kara padomu devēja, pie viņa mājās. Kas es tāds esmu? Es neesmu nekas. Es esmu vienkārši bijušais pļēguns. Bet es esmu uzdrīkstējies ticēt pietiekoši, ka Dievs var lietot mani saviem darbiem. Ne pēc manām spējām, ne pēc, manām, ne pēc manas izglītības, bet vienkārši tikai tāpēc, ka es ticu. Viņš izvēlējas, ja? Un ja kurš no mums var pieredzēt lielas lietas, ja mēs uzdrīkstamies ticēt, ja Dievs vienmēr mūs uzmudrina, tici, uzdrošinies, tici vairāk. Uzdrošinies būt kā bērns un ticēt, ka tu esi kaut kas Jēzu Kristu. Tu neesi. Jā, mēs paši sevi pilnīgi nekas neesam, bet Jēzu Kristu mēs esam uzvarētāji. Jēzu Kristu mēs esam ķēniņa bērni. Mēs esam spējīgi darīt tādas lietas, ko mēs savā, savā, pēc savām spējām nespējam. Ja? Pēc izglītības vai teiksim, pēc mūsu fiziskām spējām mēs nevaram. Bet tā kunga garā mēs varam darīt lielas lietas. Amen! Amen. Slavu Dievu! Viņš ir dzīves! Viņš ir Dievs šodien un šeit. Kūlīgā viņš ir Dievs. Un šodien viņš grib darīt brīnumus. Šajā vietā. Halleluja! Jēzus Dievs. Uz palaistu kaut kā. Es labprāt gribētu lūgt par cilvēkiem, ja ir tāda vēlēšanās, par dievināšanu. Dievu gars ir šajā vietā, mēs viņu neredzam, bet viņš tik un tā ir šeit. Nekas nav, citreiz nekas nav jājūt, citreiz mēs kaut ko varam sajust, bet bieži vien es arī, kad lūdzu cilvēku, vispār neko nejūtu, bet viņi kaut ko jūt. Es vienkārši staigāju, es staigāju ticībā. Un tieši to Dievs grib no mums, lai mēs esam ticībā. Ticībā mēs saņemam viņa apsolījumus. Gribu vēl izlasīt pēdējo pēdējo priekšā. Tu jau vari lēnā garā tā uzspēlēt pa to laiku. Halleluja! Vēstule ebrejiem 11. nodaļa, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība par neredzamām lietām. Bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tie, kas viņu meklē, atmaksā. Mēs viņu meklējam, viņš mums atmaksā. Tik bērnišķīgiem mums vienkārši jābūt. Es tevi meklēju, tēvs. Tu man atmaksā. Tu esi gatavs man to dot. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Ticībā, ticības spēkā mēs saņemam no Dieva apsolījumu. Dievs ir ticības Dievs, mēs esam ticīgie, un viņa ticība dzīvo mūsos, viņa gars ir ticības gars, un viņa dievišķais ticības gars ir mūsos, un šis ticības gars caur mums sāk runāt ticības vārdus, un darīt ticības darbus, un pēkšņi mēs ieraugam. Amen! Viņš ir dzīves! Amen! Viņš ir gatavs darīt savus brīnumus! Halleluja! Woohoo! Atvainojos, nevaram būt klusi, tad, kad es redzu Dievu darbu. Viņš ir gatavs darīt brīnumus šo. Halleluja. Amen. Slava Dievu. Nezinu, kā jūs esat pieraduši, bet varam darīt, kā jūs esat pieraduši. Mēs parasti pašvalstam cilvēkus priekšā, bet, ja jūs gribat, lai par jums lūst, tad iedāšanu. Bet uzdiedāsim mēs.